Titus hoofstuk 3 Herinner die mense nadruklik daaraan dat hulle hulle aan owerheid en gesag moet onderwerp, daaraan gehoorsaam moet wees en bereid moet wees om alles te doen wat goed is. Hulle moet van niemand kwaad praat nie en nie ruzie soek nie. Hulle moet inskikkelik wees en altyd bedagsaam teenoor almal. Vroeger was ons ook onverstandig, ongehoorsaam op die verkeerde pad verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe het die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos, nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde afwas en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Dit is 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk moet getuig sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werke kan toelaat werk wat goed en nuttig is vir die mense. Maar jy moet jou nie inlaat met dwaase stryd vra en geslagsregisters en met getwis en stryery oor die wet van Moses nie, want dit is nutteloos en sinloos. Met iemand wat na twee vermaandings nog skeuring veroorsaak, moet jy niks te doen hê nie, omdat jy weet dat so 'n man op die verkeerde pad is. Deur sy sonde bring hy die oordeel oor homself. Sodra ek vir Artemas of Tychicus na jou toe stuur, moet jy probeer om na my toe te kom in Nikopolis. Want ek het besluit om die winter daaroor te bly. Doen ook jou bes om Versenas, die regsgeleerde, en Apollos voor te help op hulle reis en sorg dat hulle niks kort kom nie. Ons mense moet ook leer om met eerlike werk in die noodsaaklike lewensbehoeftes te voorsien. Dan sal hulle lewe nie onvrugbaar wees nie. Almal wat hier by my is, stuur vir jou groete gee ons groete aan ons vriende in die geloof. Die genade sal by julle almal wees.